Zure arna zambi aldugu gana, talurra zalan jauna. Ene harima goratu egizu jauna, guzti handi zaitut jauna ene jainkoan, Bai ugari dirala jauna zuk eginak, zurtasunez eginak zeharo. Lurra zure sorkariz betea dago. Zure arna zabi aldugu gana, ta lurra Aurrupegia gordeten badozu ikara dira, arnaseak entzen badeutzezu ilten, euren hautsetara dira bi urtzen. Zure arnasea bialatzen badozu, izatea emotenen zu, lurra zalabarria zotenen dozu. Zure arnasea Aldugu ganat alurra zalan barritun jauna. Izan bedi jaunaren ospea sekuletan, postu bedi jauna berak Atsegin bekio nide olerkian, nide posadan jainkoan. Zure arna sabi aldugu gana, talurra salan.